Tee die ander wat in oorlog gesterf het, Edom en sy konings en die ander mensen wat oorom regeer het, is ook daar. Hulle was sterk, maar hulle het in oorlog gesterf. Hulle leef by die dode mense, niemand respecteert daar die mense nou nie, hulle is bij die mensen wat afgaan in die graf. Al die leiers van die noorde is daar, en al die mensen van Sidon wat afgegaan het saam met die mensen wat in oorlog gesterf het. Hulle was sterk, hulle het ander mense bang laat word, maar nou is hulle verneder. Niemand respecteer hulle nie, hulle het gaan le by die mense wat in oorlog gesterf het. Hulle is nou niet meer belangrijk nie, hulle is bij die mense wat in die graf afgaan. Wanneer die faroe hulle sien, dan zal hij niet meer sleg voel oor al sy soldaten nie, al sy soldaten wat saam met hom in oorlog gesterf het. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is, toe die faroe gelewe het, het ek allemaal bang laat word vir hom, maar hij moest ook gaan leid tussen die mensen wat dood is, niemand respecteer hulle nou nie. Die faroe en al sy soldaten moes gaan leid by die mensen wat in oorlog gesterf het. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is.